serugo inarugo namwe baregwa usanga isanganiro usangire ikiyago ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro ndabaha ikaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango twaba tubategurira ku munsi nk'uyu nk'aya mango mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashikana mu buseruko bw’u Burundi mu ntara ya ruyigi mu buhumuza mu ndinganizo nshasha y'intara zigize igihugu cy'u Burundi neza na neza muri komine Ruyigi turayaga ku bijyanye no gutatura amatasi afatiye ku kutubahiriza agateka k'umukenyezi bituma haba ihohoterwa ry'umukenyezi ruyigi rero ni imwe mu makomine acika cumi n'abiri aho ishirahamwe mipareke risanzwe rirangurira umugambi bise ubutungane mu kibano ufashwe mu mugongo nishyirahamwe rituruka mu gihugu cy’ubudage service pour la paix dans mu rurimi rw'igifaransa none ukutubahiriza agateka k'umukenyezi byoba biva kuki bigaragara gute gutatura amatati afatiye ku ihohotera ry'umukenyezi biriko bikorwa gute umuti urama kuri uko kutubahiriza agateka k'umukenyezi ni uwuhe ikiganiro mwagiteguriwe nanje leonidas kirombo ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaye ikaze akaba ku bagabo bamwe bamwe uguharika ukutabyara abahungu cyane ukutabyara muri rusange ni bimwe bituma haba amatati afatiye ku kutubahiriza agateka k'umukenyezi hagati y'abubakanye bigatuma haba ihohoterwa no kunyigizanya ubutunzi mu muryango tubyiganirwa na nayigombeye leonidasi nzeyimana janine na niyibona berthe basanzwe bagize komite y'amahoro irongowe na leonidasi nayigombeye muri iyo komine ya Ruyigi aho itunganyiriza abubakanye mu gutatura amatati afatiye ku gutubahiriza agateka k'umukenyezi ufata ijambo ubwa mbere akaba ari naho igombeye Leonidasi muri kino gihe ntibirahera kuko hariho ingo nyinshi zigihohoterwa gushika ubu umugore atajamba cyane cyane abafise ikibazo mu ngo n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi barahohoterwa mu byo mu rugo ugasanga umugabo mu butunzi mu byo barondeye umugore nta cyangwa abifiseko ugasanga umugabo aragiye agiye afashe ubwo butunzi bwose abwiyitirira ko ari bwiwe kandi bwari ubutunzi bw'umuryango none uno munsi abagabo turazi ko harimo abahohotera abakenyezi babo ntibirahera jewe nitwa niyibona berthe muri zone ruyigi ku mutumba wa sanzu mu minsi yahera umugore ntiyaca agatoke umugore ntiyisanzura mu by'urugo arimye nta burenganzira yari afise bwo kuvuga ati ndafise uburenganzira ku ibi ni ukuvuga byose umugabo utamubajije nta kintu washobora kurangura mu rugo faso namwe mwitwa gute kanzeyimana janine nkaba mba ku isanzu batararonka inyigisho umukenyezi wasanga yakiriye ibiharage agakubitira ngaha mu gitenge agatwara mu isoko agashora umugabo nawe nyine yashika agashika atora uko nyene agakubitira mu ikoti agashora mu mufuko bakanyegezanya ariko ugasanga umwana ntakiro mu yiga abana ugasanga bagwaye kwashi bapfuye rubi bagataha saa sita z'ijoro bagenda barivuga bose abana ntibazi ko bariye ntibazi ukuntu byagenze haravugwa cyane ihohoterwa ry'umukenyezi ahanini ariko ngo n'abagabo bamwe bamwe barahohoterwa n'abagore babo naho atari benshi biremezwa n'abo bakenyezi n'abashingantahe bari muri iyo komite y'amahoro mu bisanzwe ntibyoreka muga singo nyinshi cyane ziri abo bagore kaniniya akamusanga ngaho onye n'abo bantu turabafise babitura abagabo nk'abo bari muri izo ngorane bahohoterwa yego mhm. baratwitura yuko abakenyezi babo baba bananiye bagataha ijoro ariko turaza turagenda turamaze kubahanura ariko baravayo bagataha kare tukabagendera tukarabana arya amasaha batashye hanyuma tukaza umugo rugo tukaruzindukiramwo tukabahanura hariho n'umugore ariko arakira abo bakenyezi n'abashingantahe bahurikiye mu makomite y'amahoro basanzwe batatura amatati hagati y'abubakanye mu ngo baratubwira ngaha zimwe zimwe mu ngaruka zibonekeza mu gihe agateka k'umukenyezi katubahirijwe mu rugo bakanatubwira ingene baheza rero bakavyifatamwo ko bariye ntibazi ukuntu byagenze ariko ubu ubu ku by'ukuri mu karere tubayemwo inyigisho zamaze gushika leonete inkurikizi ni nk'izahe mu rugo muryango yego inkurikizi n'ubwo urwo rugo birasanzara iby'urugo umukenyezi araturubikwa nta gahuza aronka ntabya afungwa nta mwidegembyo bafise na bya bibondo babyara nta burenganzira na bumwe baronka kuri ibyo by'amatungo ya se na nyina baraturubikwa ugasanga bari kuba bari ku mashure bamwe bamwe ugasanga amashure bari ku mashure naho baba bagiye ku mashure ugasanga baracaturubikwa baracagenda bambaye ubusa ntibamesa nta gasabune bivanye na ya myifato y'umubyeyi bivanye n'aba babyeyi ni ukuvuga abana bagwa mu mporero z'aba babyeyi ni kenshi twebwe nk'abarongoye komite z'amahoro abari mu makomite y'amahoro twebwe turagira ibibazo kuri izo ngo kandi n'intwaro irafise ibibazo Ebert sinzi ko namwe eh, uyu munsi murabona inkurikizi inkurikizi ntizobura kubera usanga kaniniya nk'uko Leonidas abivuze keshi hagwa abana bobo baba bariko bazira ico batazi usanga batiga usanga no kuvuzwa keshi batavuzwa noneho urugo rutarimwo umukenyezi urumva ko aba ari urugo rugoye cyane mm. kandi na nyamukenyezi naho yohaba mu gihe afise igikomere ku mutima ntaheza ngo amenye kwitunganiriza neza mu rugo ni ukuvuga yuko udafise uburenganzira mu by'amatungo y'urugo mbere uba wakumiriwe ubona byose umengo byose ni ubusa n'abana barahakwa kugira ingorane kubera izo mvu zuko adafashwe neza mm. ata burenganzira afise bw'ivyo yari gutegeza kugirira ku burenganzira cyane rwose mm-hmm. turabibona cyane mbere kenshi hariyo n'igihe usanga havuyemo nihahamuka ugasanga umukenyezi agenda ahoze umuvugishije ntavuge kubera za ngorane ca kirunga yigumizamwo mu mutima atasohora kubera avuga ati niko zubakwa sinzi nkaho mvugira nta kundi umugabo niwe afise ijambo mu rugo nkaho duherereye mu kibano tuvyamamwo urumva nyene dufise ibibazo twebwe turi imbere zabo ariko byose bizoshoboka nta kidashoboka tumaze kuba dufise n'ingona cumi na zingahe zishinga intahe z'ivyatuvuyeko vy'ukuri nabo bariko baradufasha hirya no hino kuko ubu bamwe batahora bamenya iyo baza kuvuga ikibazo bafise aba bene wacu twahanuye nibo baca babatuzanira ati burya twa bapfiriye ngaha natwe rero tugaca tugenda tukaja muri bo tukanajyana kugira ngo bivugire bo nyene nabi ko bitume nabo babona ko bari mu bandi ni ukuvuga biriko biragenda buke buke biza buke gusa ntibihera kuko ibikorwa turacabifise ni byinshi cyane janine sinzi mwe namwe uruhara rwanyu n'urwaye urarubona mukora iki uruhara rw'iwacu ku bigezwe na komite y'amahoro mu kibano turagenda tugahanura abantu baba bafise izo ngo ziba ziba zimeze gutyo baba babanye nabi tukagerageza tukaza turabahanura leonida mwebwe uruhara rwanyu n'urwahe wanamurukorera nk'uko byateza kugenda egome twebwe mu bisanzwe ibyo tugejwe muri komite y'amahoro turabikora n'ikimenyamenya tubikora baguma batwitura kandi uburyo tubikora ndetse n'intwaro iratwubahiriza mu bikorwa tuba turiko turakora mm-hmm. ko twebwe komite y'amahoro ikorana n'intwaro hariho ibiba byananiye intwaro ugasanga twebwe natwe turabikoze mu bisanzwe imuzi w'inkomoko yabyo mpereye kuri toyi ikibazo naho toyi yagerageje kukivuga mu ngereranyo ntiyari yagitomoye nashima umukenyezi wiwe yabisize ahabona mm-hmm. kuko ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka mm-hmm. toyi yari yagerageje kumera nk'ubimira imuzi nyamukuru icyo bapfa yabanje kumuharika mhm. abanje kumuharika arabona ko yayabyaye abakobwa ujya mu kenyezi wa mbere uwazanye acabyara umuhungu mhm. ati noneho ngira ngo niwe mupfasoni mhm. bihava birahinduka baraciye umugani mu kirundi ngo ntawuta intaro ngo zasheje ntawuta agataro ngo intarotaro zasheje iteye amahoro rero yaciye ibegera yegera urugo rwatoye irabereka uburyo bwo kubyara ndacicuye byose ubu bimeze neza turababona ubu bari ko baratambura nagiye iyo ndababonye numva umunezero numva ikiri ku mutima cururuka uno munsi nibo banzanira abandi bari barafasha ni urugo rw'akarore zikomeye kaburo gertrude n'umushingantahe wiwe ngerageze leonidasi bene karenzo claudette n'umugabo wiwe nta baganyigwa bari mu batunganirijwe n'ayo makomite y'amahoro yashyizweho n'ishyirahamwe mipareke aho muri komine ruyigi abo bakenyezi n'abagabo babo imbere y'uko baronswa inyigisho na mipareke ngo bari babayeho nabi na cyane cyane abakenyezi kuko bahotegwa n'abagabo babo ndayisenga anyesi wo ku mutumba wa gasanda niwe atangura atwiganira uko yarabayeho biturutse ko umugabo wiwe toyijuse yari imboregwa ibushitse bwa mbere nshobora byari byifashe neza byari byifashe nabi cyane rwose ku rugero mbere abanyagasanda bose batibaza n'ukuntu babibona kuvuga rero ukuntu byari bimeze izo e nzoga zarabamo mbwa hari mu nyongerereza mm. ni ukuvuga jewe nari ihohotera riva ku moko y'ivyara navyara abana bakobwa gusa ahava rero ariyumvira yuko ubutunzi dufise umenga buzohava usanzara ni ukuvuga hari abantu iyo bakunda kunywa naho urazi bagiye mu kabare bayaga n'abandi abagabo hari abagabo bafite ivyiyumviro byiza abandi bagabo bavuga ati umukobwa nta mwana ico kintu rero gapakira arumva koko ko umukobwa ata mwana nyene aca atangura kumva ati jere nubwo twubatse amazu ngaha mu gasanda tukaba dufise ibintu byinshi ati numva umenga ibintu ntibishoboka ko noguma n'umugore avyara abakobwa acarazana umugore rero muri urwo rupangu umugore amaze kumuzana jewe nkumva ko kubera nyene mvyara abakobwa umenga icyo kijambo sinokijana mu batware canke mu babanyi mpave ndabitura ati burya ndagowe kuko nari nakuze numva nyene bavuga umukobwa ngo si umwana mvuga ati noneho rero nkaja kubibwira abantu barantwenga nyene iryo jambo nanje sindaryubaho nkaguma nikengera harageze rero igihe uwo mugore barabana ataramurira ko vya bintu vyose bica birahera n'amakiyosike baradandaza twari dufise wowe nta nta burenganzira wari ufite kuri ivyo ntushobora kuvuga uti ahuraho ayo matungo n'ay'umuryango si wawe gusa kubera ko ico gihe tutari bwajijuke twari tukirimo akageso ko kumva ngo umukobwa nta mwana narikema kumenga sinoja kumutware cyo kwa musanteri ngo seruke cyiyumvira ciyumviro naguma nziti oya n'ubundi aguma ambwira ati kuvusa abakobwa we nturimwo mm. naracishiramwo kumengo vyoba bari nka ko naguma ndavyumva kenshi mm. azi ko hambere kwera ico kintu bakivuga mm. nanje naguma nikengera nkana ntavuga bagaca bankubita nyumva koma akantwara kwa muganga jewe iserumu natanguye kuyijako kubera iyo mvu siza bwigere mm. nja mu bitaro je n'umunsi umwe nagiye kubera inkoni sese bikanduruka kuri babana noneho rero wa mugore ahaje acara vyara umwana w'umuhungu je rambaza ati umwana aragwaye ngo ngo nengo nawe n'umwana ngo mu bana ntarimo abana b'abakobwa bavyagwa nande ivyo nivyo twagiye turamenya aho tugiriye mu nyigisho tukajya habona tukajya mu mashira hamwe nko mu yo minsi ivyo ntitwigera tunabimenya ngo tubivuge ubu ndabizi ubu ndawe nyene yaratahuye ko ubu mwana avyagwa n'umugabo hama mugabo je nkaguma nabi komite z'amahoro zihava zirambaza ati wewe ikibazo cyawe kimeze gute ndabigarira ingene bimeze avuga ati twirya mushingane tuzomushikira tumuhanure kuko n'ubundi nabwo uwo mugore yagiye bihetse we nigeze yumva ko akageso kohereraho yagumye muri ca kibazo c'ababana b'abakobwa bahava baramushyikira komite z'amahoro ziradushikira ziramubwira ati yamara rero umwana ni umwana reka kuba wishira iyo ngeso aturabona hariho ibihugu bitwarwa n'abaperezida b'abagore hariho bamusta abasentanteri ababuramatari abashikiranganji ari abakobwa n'abagore bari abakobwa ati rero jene jewe nigomba kubaho wikuremo icyo kintu wabironse mwabironse mu nyigisho mugiye muraronka za mipareke cyane mu nyigisho za mipareke abatware bo bari barananiwe nta hmm. mutware twebwe ataduciyeko harageze n'igihe abatware bavuga ati uru rugo turaruhevye tuzogaruka nimba murokwicana nimba biragenda gute twe turahevye mipareke riravuye rero ikomite za mipareke z'ubutungane n'amahoro baza baratwigisha nayo baramwigisha arahava arumva yuko bya bintu yagize atari byo natoye jiste nyene umugabo wa Agnes Ndayisenga ntahakana ko yamye ahohotera umupfasoni wiwe aho yamukubita akamutukagura arabitwiganira naho atashima kuvuga ko iryo hohotera ryavuye ko umugore wiwe abyara abakobwa gusa kandi uyu nawe abyemeza wewe rero avuga ko ahanini byavuye ku kaborerwe k'inzoga aremeza ko kubera inyigisho bahawe n'ishirahamwe mipareke ubu ngo babayeho neza barumvikana gutyo bakagira ubuzima bwiza jewe kungene byari bimeze ubwa mbere je twari tubanye nabi n'umugore jewe naranywa utuyoga hama dukambera nabi nkashika nkamu ubwira ibijambo bigayitse nkazapfa nkagomba kumukubita agaca yinjira mu nzu akiyugarana n'abana bukeye agaca avuga ati mbega wewe zirya nzoga wowe we nta kuntu wokwihangana ukamera nk'abandi bagabo hanyuma nanjye bukeye nkamusaba imbabazi ejo mu gitondo subiye nkaza kusoma utuyoga bigaca biba kwa kundi ishyirahamwe reme pareke ihava iradufasha amakomite y'amahoro araza aradufasha baraza baratwigisha mu ngo hanyuma nkagomba kubyanka nabo bakabandanya amashyirahamwe aguma iryo shyirahamwe riguma rizajya kugeza rero uno munsi ubu uye je ndabona neza ko mu rugo iwanje ari amahoro ari urugo rw'akarorero kugira ngo bishika mu makubita umufasoni wanyu mukamubwira amajambo adashoboka ngira ngo atuma eh, amererwa nabi byatumwa n'izo nzoga canke ni na, kamere yawe y'umuntu Eka mm. zari izo nzoga nyene mm. ubu uye naho ndazinywa naragabanije kubera twaragiye akanama kubera komite y'amahoro yatwigishije tukumvana ivyo ubu uye mu rugo iwacu turafise naraguze agakinga nta gakinga nari mfise naraguze impene ubu uye impene ndi nazo. tugiye inama na nyamugore n'abana ubu abana ndabambika kw'ishure bariga nawe ubwa mbere hoho agafaranga naco ashaka gukamarira mw'urwo rwagwa none rero kugeza uno musi agahuzu ndagura agahuzu kiwanje nawe nyene nkamugurira kiwe nuwo mubona n'ingene yambaye arambaye agahuzu k'agaciro none rero ubu kugeza uno musi ikomite ry'amahoro ubu turaryemera kuko ryaradunyugwishije mu mutwe ishyirahamwe mepareke ntawe urivuga nabi ni ukuri kugeza n'uno munsi ubu turabayeho neza kaburo gertrude nawe yubakanye na ngerageze leonidasi baba ku musozi wa sanzu ngo ntibigeze babyarana niyo ntandaro yabo yo kubana nabi mbere na gertrude ngo yama yahohotewe gertrude niwe abanza kutuyagira uko yari abanye na ngerageze leonidasi ariko kandi ubu ubwo barashima intambwe bageze ko bakabishimira ishyirahamwe mipareke tumaze kubakana namwe umushinga ntahe wanje jewe sinaronse akana nk'abandi jewe maze kuba ntaronse umwana ararindira ko ndonka umwana arabura rero uko avuye ahantu ashika nturubika ashika nyine amubita nkiruka hanze nkavuza induru abantu bagashobaduka bakaza kuraba hanyuma nyine bagahanura bamuhanuye ntabyumve ejo kandi gutyo umwaka n'indwi gahera aguma nturubika ankubita rero no guhahamuka nyene mpava nyene ndumva nyine nuko umenga noja no kwiyahura aho yarabona ko umengo ni wowe ufisemo uruhara cyane gusoma byawe ngira yego yarabona nyine ati uyu uje kweri je narambaye ibara ngo ndatwaye umugore je kweri narambaye ibara mugabo ipareke nayo bahava nyene baja nyene n'abandi nyene bahava baraza bahava barabimenya baraza ati rero nukuri ibyo nibiki twumva ngaha muri urugo tugaruka tunacecetse kuraba icyo barabafashije turi kubona ntangerageze leondasi ibyo avuze umufasoni wawe nibyo ego muri make ntambesheye gutambeshera jewe kera narapfakaye pfakara mfise abana nenga batandatu bahura n'amagume barapfa bajyana na nyina abo bana ndabasomesha ndabatunga ndabatunze ndumvira abana naho bakuze sinuguma jenyine ico carabaye mugabo kubera mipareke ntabwo ngororoka ndagaruka mm. ije burema nararose abana ntacyo reka azoza arandura uturibwa tubane nkamwambika nkambi nta myambaro ibiri yambara itatu mm. barambara imvutana akaja mu gusenga naje nkambara ipataro nziza n'ishati n'ikote ngashirako mm. nkajya nashakije nkarima nkimbura ubu ndarya ndarima turarya uyu munsi bimeze neza mm. ubu munsi aramenya ati uno munsi nta munyu uhari amavuta ntayahari akabizana hageze mu kurima tukagenda atafise umwanya acamo umukozi hmm. tukagenda kurima ubu turorora ingurube iri muhira yarayibyaye ubu rero n'amahoro uko ndabibona ipareke nayo kandi baradufashije baraza nyine bakaza baraza kuraba ko ibintu bimeze neza ubu rero turashimira ipareke yoyo yagumanye uwo mwete ujeti wa kera aciye imyaka cumi ubu si ujeti w'uyu munsi ubu ujeti mumeze gute ujeti ubu niyumva neza iyo mhm. yagumye iriko iratugendera ubu ndiyumvamo neza kandi nkanezerererwa inde ipareke ego mubikora gute kugira ngo mube akarorero babibone kuri mukiri bantu ubu urugo tubonye nyine turaruhanura bakaza bakatwitura tukabera kubahanura natwe kubera natwe tuba twarabiciyemo leonide uyu munsi mwebwe muri ko mukora iki nk'urwo rw'akarorero uno munsi kurwanya inzura no kurwanya kwiyumvira gukora kuzinduka umurimo hanyuma dufata isuka ikibuze mu rugo turagitegeranya mu kukirondera kandi arabinyemerera nacyo nkabimwemerera avuze ati genda akeneye iki tugakirondera nka kintu nkamuha ego abameze nk'uko twahora je nabahanura yuko bava ikuzimu bakajya ibuntu bakumvikana mu rugo bagafata ibikorwa neza kuko urugo rutumvikana ntirugira amahoro ntibakora bama bama muri yegere yegere Faustin Ntibaganyigwa yubakanye na Karenzo Claudette nabo nyene bari maronse inyigisho za mipareke mu gihe imbere yaho bari babayeho nabi kubera akaborego ka Faustin Claudette Karenzo yari mu magogwa adasanzwe kandi ngo bakigira ubugeni bari bafise itunga rikwiye Faustin ngo yahinduwe n'aba bagenzi biwe batari bo Faustin akabanza kutwiganira ingene icupa ryari ryaramurongoye kubera abo bagenzi babi kera jewe nari umuntu akubita icupa cyane gose mm. nahera mu gitondo gushika bwire kanyirirako wewe waterera gute none mu rugo ko waguma mu gacupa umufasoni n'abana byagenda gute oya naco nabazwa kwera mu rugo iwanje haguma induru burakeye buriki mm. abashinga nayo baguma baje guhanura kubera izo nzoga bavamwo baratana no mu bantu ama rero ayo makomite amaze kuza gutwigisha aranyigisha nyene ndavamwo ndanyugwa iyo mibare yacu baranyigisha nyine kugira ngo turabe koko urugo kuronka amahoro izo nyigisho zashingikiye kuki cyane cyane zashimikira nyine kukungana umuntu yofasha mugenzi we mu bikorwa no mu tundi tundi hamwe mm-hmm. rero turiga umugambi w'ingene dushobora no kubaka inzu ntiyabazwe ikintu na kimwe aje naho kwari ugushika tudurumbanya kubita umwana mm-hmm. ntiyaraba jewe mm-hmm. yajaniranya n'abana bose twama turara mu ishamba kenshi iminsi myinshi cyane ashibya avuze ko yari ntiyibeshe ahubwo nanjye katabizi eh, no kuvuga harageze n'igihe ndambigwa ndavuga ati je kweri sinobandanya ndabibamwe ahubwo dusambure hama haraza iyi komite y'amahoro baraje vyami pareke rero bari bamaze kumva nyene ko twamira muri yegere yegere bakadushiramo kuko hari hageze n'urugero yuko n'abatware canke abashaka kutwumviriza atabitaba warigeze umenya igituma yihaye inzoga sigaye yibera mu nzoga warigeze ubimenya igituma igituma ahubwo je sinabimenya kuko navuga ati ngira ngo niyo kamere yiwe we nuko ntari ndamuzi cyane mu kugira ubugeni mm-hmm. mugani imyaka ya mbere ine twari twayibayemo neza mu iparadizo mm-hmm. turatunga dukorera hamwe ni ukuvuga imitahe yose yarasanzaje ibyo bintu byose twari twarondeye twari tugeze ku ntambwe y'uko twari dufite hafi nk'umutahe ugera ku miliyoni zibiri kandi miliyoni zibiri z'icyo gihe yari menshi cyane ni ukuvuga yari afise abagenzi babi aribo bamukwegera mu kaboregwe mugaya yashikanye n'agashika ari induru kandi tuze ko afite amahera bigacika ugasanga afashe ah, n'ibyo twimbuye atazi n'ingahe twabirimye nabyo nyine ugasanga yateruye yatwaye kumbure nta mugambi atwayemwo twe muri za nzoga nyine n'ibindi uyu munsi uramushima ah, uyu yameze neza n'umugabo mwiza mm-hmm. eh, arasuma arabona ati vrema barakeneye ko bajya bakenera yuko bambara akazana agasabuni tukamesa yashoboye kuza akatwigisha kandi ubu ndabona iterambere riko ntaza mu rugo rwanjye mhm. ubu ndashima imana vrema ndakenguruka kubera ubu nyese kuvuga ndapanga porogaramu ikagenda neza claudette wewe uyu munsi ubona ko mu byo muti bimeze neza ubikesha nde ndabikesha cyane inyigisho za mepare baraduhaye inyigisho turi ku mwuga aho turaziga twese tuvyumva kumwe turiko tuyaga ku bijanye no gutatura amatati afatiye ku kutubahiriza agatoya k'umukenyezi bigatuma haba ihohoterwa ry'uwo mukenyezi turi muri komine ruyigi imwe mu makomine cumi n'abiri ishirahamwe mipareke risanzwe riranguriramwo umugambi bise ubutungane mu kibano abo bashingantahe n'abakenyezi bahurikiye mu makomite y'amahoro basanzwe batunganiriza ingo mu gutatura amatati mu ntumbero yo guharanira agateka k'umukenyezi mu gukinga ihohoterwa ry'umukenyezi ngo barashima igikorwa bakora naho intambamyi zitabuze bakemeza ko bazoguma ku kivi kuko bamaze kubona ko byinshi byahindutse muri izo ngo ubu zahindutse ingo z'akarorero ego intambamyi ntizibura hari abo dushyikira tukaba inyigisho tukabereka uburyo bakwiye gukora harimo ababyemera abadushimira n'abandi usanga bagenda bavuga ngo bajya nabo ngo barigira abagororotse ni ukuri uno munsi intambamyi zo turazironka mm. mugabo naho tworuha naho twogera gute nibyo twiyemeye nibyo twiyemeje tuzokwama tubikora imyaka yose mu buzima bwacu berta mu mbuzi bwose umuntu ntashobora kubura intambamyi ni ukuvuga yuko intambamyi zo turazironka kuko twebwe turagira inama mu kwezi rimwe tugatunganya tukagira purayi y’ukuntu tuzogendera imitumba niho tumenyera n'ibibazo abanyagihugu abanyagihugu bafise bakatubwira n'ingo tutameze neza ni ukuvuga intambamyi ya mbere turonka mu gihe tuba tufise iyo ntuzeye yo kugira inama aho hantu yo kuja kuyaga n'ikibano hariho igihe usanga harimwo mwobo mu bo twari dukeneye kuko urazi ko turabakorera bushake duhagurutse ati murakoze tugasezerana hariho abatavyakira neza baca bashaka ko tubasigira uburyo mm. mu byerekeye uburyo ni ukuvuga yuko intambamye nkiza turakunda guhura nazo muga ntiduheba ko ndiko ndaraba nk'urugo rwangerageza ukuntu rwatugoye umukenyezi weje turudi yaragenda akajya kurara mu gahinga ahubwo ntibagishitse ko ngo bakivuge nuko niko ndakivuga bari ngaha nyine twarabatunganirije n'ukuri yarara mu gahinga tukajya kumukura mu gahinga tukamumuzanira mugabo ku buryo ntuzeye leonidasi turiko turamutunganiza tumuga agarukana uyu mukenyezi wiwe hanyuma agaca tubona nabi naho twahuriye mu kayira ukamenya ngo ukundamutsa niyo ndamutsa tumugarukana uyu mukenyezi wiwe mm-hmm. mu nyuma nawe nyine turamwegera turamwigisha turamubwira ko uwo mukenyezi we atoza aramwirukana ukuntu twamugaruriye mu gahinga yatekeye utwiwe ngo agiye kwiyahura niko yatubwira geturude ngerageze uwo munsi twavuye iwiwe mu ijoro rya rwose ngerageze buke mu gatondo ntitwaretse twarasuye kuryayo nyine turajya kuraba uko byabaye turongera turasubirayo indwi yaraheze tuguma tugendayo ariko ubu ubu n'ukuri n'amahoro nawe nyene yabyivugiye ko ari amahoro ko atangorane gusa baratugoye n'ukuri ko bwa komite y'amahoro nawe nyene bashimiye ishirahamwe mipareke ko ryabafashije mbere nangerageze ntiyakivugiye we nyene bakiwe bamutora ku buryo yabonye urugo rwiwe rwahindutse baramutoye mu bahuza ari mu bahuza baratunganiriza abandi uraboneka ko naho biri uko mu mpande zose ntawe ukora ibintu ngo ugende ushingana bose oya oh ijana ku ijana ariko twebwe turemera tukabikora tubinezererewe mugabo n'abo bantu ntitubaye ba turabakurikirana kugeza aho byose bigenda neza muri intwaro turakorana ikadutera intege nazo mpamvu ngaha muri iyi komine yacu barazi komite y'amahoro igikorwa ijejwe mu ntwaro muri komine ruyigi ayo matati afatiye ku kutubahiriza agateka k'umukenyezi ngo aragaragara mu miryango ndakazi severino umunyamabanga ntayegayezwa wa komine ruyigi kandi arakenguruka ibikorwa by'ayo makomite y'amahoro kuko ngo ayo makomite aheza akabunganira mu bikorwa by'intwaro ku kibazo mwari mumbajije kijanye n'amahohoterwa akorerwa abakenyezi eh, ni ukuri arahari kuko nka twebwe tujejwe intwaro abatwitura ni benshi ukabona yuko bahohotewe ntazi nk'akarorero urashobora gusanga umugabo azindukira ku kabare akazinduka aratembera umugore akaja ku mirimo wenyine akaja kurima wenyine mugabo hageze ko yimbura ugasanga wa mugabo niwabaye uwa mbere mu kuja gushora umwimbu murumva ayo o namahohoterwa hanyuma kandi dufatiye nko kuba kubigeme abakiri bato hari eh, hariho abategwa inda benshi e, bama baje kutwitura ugasanga abahungu bazibateye babahenze ngo bazobatwara bagaca babiha bakabihakana bakanka no kwandikisha abana kubera kwa turagereza guhanura mugabo ntidufata ingingo kuko amuhakanye dufise ibituma twemeza yuko umwana ari gwiwe ico dukora turaza twababwira yuko bokwitura ubutungane hanyuma ikindi dukunze kubona abagabo turiganza muri rusange usanga umugabo ari wafata ingingo wenyine ku bijyanye n'ubutunzi bwo mu rugo dufate nk'ubu kugurisha itongo akagurisha itongo wenyine kandi mu mategeko bategezwa kubanza kubyumvikana n'uwo bubakanye inkurikije bimeze neza mu miryango nk'iyo ibikunda kwibonekeza ni nk'ibyaha inkurikizi ni nyinshi mm. inkurikizi ni nyinshi kuko iyo hatari ikiyago murumva ko mudashobora gutunganya n'imigambi y'iterambere y'urugo harinjira ubukene hamaze kwinjira ubukene ugasanga mu rugo hama induru kuko ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo mm. niko usanga bimwe ugasanga ingo nyinshi harimo induru eh, biturutse kuri ico kiyago kiba cabuze mu rugo rero iyo hamaze kuba uko kutumvikana mu rugo hari igihe usanga abagabo benshi baca baba basinda bibazwa ntamenye ko umwana yafunguye nta ntamenye ko umuntu yagiye ku ishuri ntamenye ko umwana afise indero kuko dutegerezwa kubaha indero mm. niho baheza bakazovamwo abantu mm. ibyo rero urumva yuko biheza bigatera ingorane eh, mu muryango reka ndetse no mu kibano iyo habuze icyo kiyago mu rugo kugira mwubatse mubane neza eh, n'amabanga y'abubatse muyarangure neza bisaba ko haba hari umwumvikano iyo rero hatari umwumvikano uca usanga abo bagabo bagiye hanze ndetse n'abakenyezi hari abo bishikira ugasanga nabo nyine bagiye kurondera hanze eh, hanyuma no guharikanya fenoka ivuga benshi usanga bagiye kurondera abagore bagira kabiri n'abo mu misozi baba baza gukorera aho ngaha mu gisagara bagaca barondera uwundi mugore ngaha twama turiko turabikurikirana ugasanga nyene birateye uruhagarara mu ngo kubera habuze ca kiyago uca wumva yuko hariho bimwe bimwe muvyo yategezwa gutunganirizwa atabagitunganirizwa acaza kubirondera hanze rero niko usanga bimeze tumvise yuko hariho nogantena umugwi w'abari mu makomite y'amahoro bagerageza gutunganiriza imiryango nk'iyo nk'abajeje intwaro ayo amakomite murayazi yego cyane ayo makomite turayazi amakomite ari mu ishyirahamwe miparek kandi turanakorana cyane baratunganya inyigisho bakabanza bakigisha nk'abuno kwita nk'abaremesha kiyago nabo bazoheza hariya mu burere basanzwe baba bamwo eh, bagafasha kuza baratatura ayo matati ari mu miryango hariho nabo bahora batuma ko mbere eh, imiryango usanga yaratatanye bakabaha inyigisho mu nyuma bagaja ku murongo turaheza eh, tukigisha dufatiye kuri izo nyigisho nabo baba baratanze tugatanga n'uburero bw'izo ngo ziba zari mu bibazo mugabo biturutse ku nyigisho zitangwa eh, n'abo bari muri ayo makomite ugasanga eh, barasubiranye basigaye bakorera imigambi hamwe kandi ugasanga biteje imbere mm. ibyo wenda bishingira intahe y'uko badufasha ibintu byinshi cyane ntababeshe hariho abantu benshi baba bamaze kuza ngaha bakavitwarako rimwe kabiri bari mu nduru tukabaha impanuro ndetse bashaka bakava ngaha hamwe ngo bumvikanye mugabo bagera hariya mu misozi bagasubira muri vya bindi nyene turafise uburorero butari buke eh, baronkejwe inyigisho n'aya makomite mm-hmm. eh, tugasanga vyarasubiye ku murongo mm-hmm. bamwe bamwe nka n'ababaza none bababwiye iki mm-hmm. gisubije tukababwiye bakavuga bati twe baratwigishije turahava turatahura kandi ugasanga bameze neza hariho n'ababa bubatse badakurikije amategeko eh, bakamba izo nduru bamaze kuronka izo nyigisho z'ayo makomite bagaca baza gusaba bakagira ubugeni ugasanga bimeze neza akarorero mm. ngo mba ndagatanga turafise umukozi ngaha n'umuplanto yararongoye abagore babiri batatu bose biranka baguma baryana naraba hano injiro nyinshi ndanababwira ko nzobaraganisha abo batarinze kuri hajya yandi mafaranga batanga y'umuntu uzeye yo kugira yo kwandikwa biranga mugabo mu nyuma sinzi ukuntu bagiye gukurikirana izo nyigisho ndanumva baje kunsaba uruhushya ngo baje igitega bate kubandanya izo nyigisho bavuyeyo muganga mu watubwiye ngira ntijo bari byiza okay mm. yitwa yitwa Peyiste no mu plan ho ngaha ku mm. ubu bameze neza bagenda bafatanya ukuboko nti uraba umva akona akararo kagaragara yego vraiment yuko izo nyigisho zifise akamaro kanini komine Ruyigi ni imwe mu makomine nabiri arangurirwamwo uyu mugambi ku rwego rw'igihugu ikaba rero imwe mu makomine atatu iyo ntara ya Ruyigi aho uwo mugambi urangurirwa Pasteur Manirambona Antoine umuhuzabikorwa w'umugambi ubutungane mu kibano mu ishyirahamwe mipareke avuga ko kugira ibikorwa by'uwo mugambi bigende neza kandi bishikire ingo nyinshi bamaze gushyiraho imiryango cumi n'itanu y'akarorero muri komine imwe imwe ikaba ari nayo iheza ikaja gushinga intahe mu bandi gutyo igafasha mu gutatura amatati afatiye ku kutubahiriza agateka k'umukenyezi mu ngo na cane cane mu gukinga ihohotera ry'umukenyezi dusanzwe dufashanya canke dufata mu mugongo amakomite y'amahoro muri iki gikorwa cyo gutatura amatati bidaciye mu ngufu ariko mu matati turiko turatatura ahanini twarabonye yuko hari amatati usanga afatiye ku kutubahiriza agateka k'umukenyezi bigatuma haba ihohoterwa ari naco cyatumye dufata ingingo yuko ayo matati twoyahagurukira na ndetse dusanga amakomite y'amahoro ntashobora kubikora yonyine nicyo cyatumye duca dushiraho urunani ruhurikiyemwo amakomite y'amahoro rugahurikiramwo n'abo mu nzego z'intwaro rugahurikiramwo n'abo mu yandi mashyirahamwe asanzwe akorera mu gisata c'umukenyezi urwo runani rero tukaba tukwita cadre de dialogue rukaba ruri mu makomine yose uyu mugambi usanzwe uriko urarangurirwamwo rero umugambi aho niho tuwugejeje kw'ikomine imwe imwe yose muri izo komine cumi na zibiri turafise ingo zishika kuri cumi na zitanu twita ingo z'akarorero zamaze kugera ku rugero rwabo nk'aho usanga umugabo yaramaze kunyurwa n'uko icyo kintu kijyanye n'ihohotera ry'agateka k'umukenyezi atagishobora kumushikana abo bagabo barahinduka ari nabo mwabonye bamwe bamwe muri bo babashingiye intahe ubu rero bigeze heza kuko n'izo ngo z'akarori nazo nyene ubwazo ubu ziriko ziragerageza gukora ibishoboka kugira ngo nazo zishobore kubyara izindi ngo kuko mu kibano urabona baba bazinanye nabo barazi abandi bashobora kuba bahohotera abakenyezi babo bariko barabigisha kandi baramaze bamaze kutubwira abatari bake bamaze guhinduka igihe bamaze kubona akarorero kabo bahindutse ingene kameze eh, vy'ukuri twovuga yuko umugambi ugeze heza aho hose mejeje kudondagura hari amakomite y'amahoro aca afashanya rero na babandi bo mu nzego z'intwaro mejeje kubabwira mu kugira bashobore gutatura ayo matati nk'ayo mejeje kuvuga umugambi mu mutekaniki kugira ngo ubumenyi bwiyongere muri abo batera kubatunganiriza umugambi waragerageje gukora ibishoboka byose turatunganya inganda canke amaseminere zo gutanga ubumenyi bwo kugira bashobore gutatura ayo matatu bidaciye mu ngufu bashobore kwigisha n'izo ngo zisanzwe zibanye nabi ariko nyene uravye Eh, umwigishwa yama akeneye kwama ariko ariga cyane kwama ariko arungurirwa ubwenge rero ntitwagarukirije kuri abo gusa kuko no kuri abo mu cadre de dialogue nabo nyene twaratunganije inganda zo kungura ubumenyi no kubaha ivyankenerwa bisabwa kugira ngo bashobore kugira ikibafashije muri ico gisata cyo guharanira agateka k'umukenyezi no kurwanya amabi afatiye kw'ihohotera ry'igitsina twaragerageje gutanga ubumenyi ariko kandi umugambi uracyari ariko urabandanya n'ubu imbere y'uko uyu mwaka urangira tuzosubira dutunganye izindi nganda nk'izo zo kubandanya tubongereza ubumenyi kugira ngo turabe yuko aya matate afatiye ku busumbasumbane bwo mu kibano hagati y'umugabo n'umugore ashobore kubandanya agabanuka murabye neza ku kunoga ni kwihangiro mwari mwihaye umugambi ugitangura murahimbagwa naho mugejeje mugeze ku bice bingana gute mu bisanzwe icyo kintu kijanye n'ikubakugwa ry'abakenyezi ni ikintu kirekire kandi mu Burundi by'ukuri kubera usanga gifatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi biragoye ingene zishobora kukirandurana n'imitsi twebwe nk'ishyirahamwe turagerageza guterera mugabo urabye mu kibano nyene n'ubu turacyabona yuko hari intambwe ndende igikwiye eh, gukorwa kugira ngo dushobore gushika nyine aho twipfuza ariko ubundi turabye eh, aho umugambi watanguriye kurangira twari twihaye turamaze kurenza ibice mirongo irindwi kw'ijana mugabo nanone nguma mvuga nti haracariho ingo nyinshi by’ukuri mu kibano zigikeneye gufashwa kuko burya guhindura ikintu kiri mu mico n'imigenzo y'abarundi si coroshe birasaba inyigisho ndende bigasaba eh, kugira ivyo twita sensibilisation hasi ni ukuvuga ihimiriza rusangi hari igihe nyene nk'umwaka uheze twarakoze amahimiriza rusangi kandi no muri uyu mwaka imbere y'uko uyu mwaka urangire turiteze gukora ayandi mahimiriza rusange muri ayo mahimiriza rero niho dufata akanya kuko izi ntahe aba bantu babashingiye bahava bakagenda kuzishinga mu makoraniro y'abantu mu buryo bwiyaguye kugira ngo turabe yuko abantu muri rusange bashobora kumva kugira ngo nk'umuntu yoba agihohotera cyangwa agifite agatima ko guhohotera umugore wiwe ashobore kubyumvira ngaho ariko gusa nk'uko nabivuze intambwe iracyari ndende kugira ngo abagabo cyane cyane b'abarundi bahinduke bamenye yuko iki kintu cy'uko badakwiye kwihariza amatungo y'urugo iki kintu cy'uko badakwiye kubandanya bahohotera abakenyezi babo abagabo b'abarundi bashobore kunyurwa icyo nashyikiriza mu kurangiza by'ukuri ni uko twese abarundi twese twokonderera inyuma ya nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuri irya hangiro yashikirije ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine yenyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ntidushobora kuyashikako nyabuna amashyirahamwe inzego za leta umwe wese mu byo asanzwe ariko ararangura niyitwararike iki kintu kijyanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi no kurwanya ihohotera ry'agateka k'umukenyezi kuko tutabyenjeje gutyo iryo hangiro rya nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ntidushobora kurishika ko namba ni ngaha ikiganiro sangano ry'imiryango c'uyu munsi kirangiriye twariko tuyaga ku bijanye no gutatura amatati afatiye kutubahiriza agateka ku mukenyezi mu ngo hagati y'abubakanye mwiyumviye ko muri komine ruyigi guhohotera umukenyezi bihari ariko ko amatati ariko aratorerwa inyishu n'abo mu makomite y'amahoro yashizeho n'ishyirahamwe mipareke kandi ngo intambwe bageze ko irashimishije ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi rondasi kirombo na kibateguriye ndabikebanuye naho ubutaha